Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni u i ne podvikni na njih i obraćuj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo sljedbenici posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti i da spoznajemo njegove blagodati kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od onoga dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Posebno molim dragog Boga da nam čuva blagodat vjere u našim srcima, blagodat pokornosti u našim životima i blagodat ljubavi prema stvoritelju i prema njegovome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa Gospodaru naš molimo te da nam dadneš korisno znanje i da budemo od onih koji se na najbolji mogući način koriste onim čemu si ih ti poučio. Uvedi nas milošću svojom ne našim dijelima ili našom zaslugom. Uvedi nas milošću svojom među svoje čestite robove. Amin. Draga braći i sestre, i dalje se družimo sa hadisom Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I možda je upravo u mjesecu rabiju l'evalu kada se najviše pokazuje ljubav i najviše pokazuje dosljednost u sljeđenju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam možda su upravo ovo trenuci kada čovjek treba biti posebno ponosan. Ne ponosan u smislu uzdizanja na drugim Božijim robovima, nego ponosan u smislu da je u svoj život uveo redovnu aktivnost kojom se upoznaje sa Rasulullahom sallallahu alaihi sallam. Mi 52 sedmice ne samo ove četiri koje su u mjesecu Rebiju Levelu, nego 52 sedmice u godini svakoga četvrtka, alhamdulillah, pokušavamo naučiti života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I u tome nam je najviše vodilja kuranski ajet Em lem yarifu rasulahum fahum munkirun Zar oni ne poznaju svoga poslanika pa ga zbog toga negiraju? I jedno od najbitnijih pravila života jeste da čovjek vrlo teško može voljeti ono što ne poznaje. I najčešće je čovjek neprijatelj onome što ne poznaje. I zadaća nas muslimana i muslimanki, vjernika i vjernica jeste da se najprije upoznamo sa Rasulullahom sallallahu alaihi I stoga ako se sjećate, mi smo prošli put neke stvari pokušali da, da uvedemo u tu jednu našu intimu. Stotinu puta, tristo stvari, stotinu puta, svaki dan revijul evela, neka se sa mojih i tvojih usana otme ono iskreno, alhamdulillah. Alhamdulillah pa me Allah dao da sam od umeta Muhammeda. Alhamdulillah pa sam od ljudi koji vjeruju u jednoga Boga, koji nije rodio i rođen nije. I pred njega ćemo se, pred njim ćemo se opet sabrati i sakupiti i što vjerujemo u sve njegove poslanike i vjerujemo u pečat poslanika Mohamed. Stotinu puta, alhamdulillah. To uzme par minuta čovjek. Ali je njegova intimna veza sa, sa stvrteljem. To je veza koju možeš hodati ulicom i spominjati gospodara. Možeš biti na poslu i spominjati gospodara. Možeš biti u tramvaju i spominjati gospodara. I kazati alhamdulillah, hvala ti dragi Bože, pa vidim, pa čujem, pa sam zdrav. Pa imam priliku da me ovim nogama ti gospodaru iz darova svojih počastiš da budem na mjestu gdje će se ti spomenuti, gdje će se spomenuti tvoj poslanik, gdje će se spomenuti čestiti robovi, da učimo kako da se ponašamo. Elhamdulillah. I onda kada bude to na jeziku, ako Bog da biće i u životu. Žena jedna koja se povrijedila kaže u tramvaju, ustaje druga gospođa i kaže njoj sjedite vi gospođo, dvije operacije žena imala. Jedna od tih operacija je u nozi, šarafe ima. I kako je ona krenula da sjedne momak od 17, 16, 17 godina, odbrda odvalje, upada i sjeda na to mjesto. Moramo se odgajati, moramo se, ako vjerujemo u stvoritelja, ako vjerujemo u Boga, pa mi moramo to svakim svojim postupkom pokazati. I zato naviknut svoj jezik, da kažemo, barem u mjesecu, Rebiul Evel, u mjesecu rođenja Muhammeda sallallahu da kažemo svojim jezikom alhamdulillah ne bi li Allah dao da i naša dijela kažu alhamdulillah. Onda kazali smo druga stvar, bilo koja forma salavata na poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sidina Muhammed, bilo koja, stotinu salavata na poslanika, jedan salavat, kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deset dobiješ od gospodara na dar. Kada ti pošalješ svome poslaniku, Muhammedu jedan salavat, Allah iz milosti svoje na tebe spusti deset salavata, onda nisi namrgođen, onda nisi neraspoložen, onda si zadovoljan s onim što ti je Allah dao, pa možda će ti neko i kazat pa dao ti je manje nego što ti zaslužiš, ali ti ćeš kazati alhamdulillah. Deset salavata od gospodara dobiješ za svaki. I posljednja stvar, treća, nemojte da prođe mjesec revijul a da nismo, barem par stranica, a mi koji se pokušavamo odgojiti svi zajedno, i vaš hal, i vaše stanje, i vaš dolazak, i vaš, vaš izraz lica odgaja meni jednako kako ja pokušavam na vas utjecati. Nemojte da prođe mjesec Rebiul Evel, da nismo prašinu pobrisali s onih knjiga o Resulullahu koji imamo u svojim kućama. Uzmi stranicu, dvije. Ovi koji se ovdje odgajaju najmanje deset. Do kraja, ako nisu ovih dana, tri, četiri dana, četiri dana koliko smo imali Rebiul Evela, peti, odma, od, od večeras, od večeras, Nemoj dozvoliti da ne pročitamo o njemu u njegovome mjesecu. Onako kako smo uobičajili na samom početku, sjetit ćemo se Fatihom imama Buharije ili dovom čiju hadijsku zbirku čitamo. Dan lila il Fatiha. mi smo došli do 266. hadisa u hadijskoj zbirci mama Buharije Babu man efrega bi jeminihi ala šimalihi fil poglavlje onaj ko izlije svojom desnom rukom na lijevu prilikom kupanja. Objašnjavali smo kontekstualno da Allah je nama dao da živimo u vremenu kada je tehnologija napredovala. Ranije se kupalo iz posuda i onda je vrlo bitno bilo da se čovjek očisti prije nego što unese svoje ruke ruke u posudu i zato Ovdje imam Buharija kaže čovjek bi zahvatio svojom desnom rukom i onda bi iz desne ruke izlio na svoju lijevu da bi, da bi očistio nečistoće. hvala dragom Allahu, ja molim Allaha, zaista ona dova prva koju učimo. Gospodaru, počasti nas da spoznajemo blagodat kroz njihovo trajanje. Vjerujte da će uskoro biti djece kojoj kad kažeš nestalo struje, on će ti kazati šta je to. Mi živimo u vremenu kada tehnologija i mašine napreduju ali ljudi u njihovim međuljudskim odnosima zato što se ne odgajaju i zato što se ne odgajaju u onom okviru i onom, u onom okviru koji gospodar hoće. Jer meni ne treba kontrolor ako znam da me gospodar vidi. Meni ne treba nadzor i video kamera ako znam da mene stvrtelj vidi. Što je manje svijesti o stvrtelju, sve će veće brave biti na našim vratima. Dakle, ovo je nešto što je uvod kontekstualno. Dakle, zašto je ovo bitno? Iz tog razloga što ljudi nisu imali dar koji mi imamo, da imamo tekuću vodu. Kako to jedan naš veliki alim kaže, da nas vidi faraon. Da nas vidi faraon koji je Egiptom vlado. Rekao bi vi imate više, najsiromašniji među vama ima više nego što ja imam. Jer on kad se hvalio, govorio je, imao je sistem navodnjavanja i u Kur'an se spominje, kaže hadihil enharu teđri min tahti, kaže ovo su rijeke koje teku ispod meni. <laughs> Mi sad svi u kućama imam, Allah nam dao česmama da nam se dovuče i obuzda voda i da imam otvoriš česmu i koristiš vodu. Subhanallah. Dobro. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كريب مولى ابن Abbas عن ابن Abbas عن ميمونة ابن bint al-Harith قالت Prenio nam je Musa ibn Ismail od Ebu Avani, od Ameš, od Salima ibn Ebi Đada, od Kurejba, štićenika, Hazreti ibn Abasa, od ibn Abasa, od Mehmuni, Hanume Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kćerke Al Harisa, da je rekla. Kaže, vada'atu li Resulillahi sallallahu alaihi wasallam guslan, وستر وسترته Stavila sam, kaže Hazreti imuna, Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam, vodu kojom će se kupati, trtuhu i navukla sam zastor kako bi se odvojio. I stalno, mislim, stalno se tome moramo vraćati. Braćo i sestre, kuća Resulullaha sallallahu alaihi wasallam je jednako kao i njegov mezar. Resulullah je ukopan u sobi u kojoj je živio sa Hazretija Išu. Ta soba je bila tolika da bi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kad na noćnom namazu hoće na seždu, šta je morala Hazretija Iša raditi? Pokupiti svoje noge kako bi on seždu radio. Zato vas ne treba čuditi da u čošku te jedne male sobe da se stavi zastor i da se tu osoba, jer ima odvod, da se tu osoba okupa. Kaže Hazreti Mejmuna i ovo prva stvar iz hadisa Resulullah sallallahu alaihi pridobijajte srca ljudi bliski sebi, tako što ćete biti njima u hizmetu, tako što ćete njih služiti. Nemojte da članove naši kada je Resula onaj hadis kojeg stalno spominjemo, hajrukum hajrukum li ehli, najbolji od vas su najbolji prema svojim porodicama. Kaže Resulullah u nastavku tog hadisa wa ana khairukum li a ja sam najbolji od svih u vas prema svojoj porodici. Hoće Resulullah reći, srca moje porodice su uz Hazreti Mejmuna kaže stavila sam u vodu i zastrla da se Resulullah sallallahu alaihi wasallam može okupati. Fasabe ala jedihi fagaselaha merretena na merretin. Pa kaže, pa je onda Resulullah izlio vodu na svoje ruke, mubarek ruke, kaže i oprao je jednom ili dva puta. Oni koji su sa nama bili dok smo govorili o abdestu, vi znate da je farz da je obaveza prilikom abdesta barem po jedan put oprati. I lice, i ruke, i potrati glavu. Inače, glava se jednom potiri, nije tri put. A lice se perje tri puta, to je sunnet. Minimalno farz obaveza je po, po jednom. I to čovjek treba znati pogotovo zbog čega. Nekad dođeš u oskudicu s vodom, nemaš vode nego da se možeš, da možeš barem farze uzeti. Koliko periš po jedan put? I to je sunnet Resulullah, jer je Resulullah sallallahu sallam znao nekada oprati po jedan put. Zašto? Da nam pokaže da je da je minimum i da je farz i da je obaveza da to učinimo jedan put. Kale la edri e Kaže, ne sjećam se da li je spomenulo treći put ili ne. Ili je jedan put, ili je dva put, ili tri put. I tako se spominje u hadisma Resulullah s.a.v. da bi nekada oprao jedan put, nekada dva put, nekada tri put. I to je opet još jedna lekcija nam. Hvala dragom gospodaru. Pa nas je on počastio da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. <laughs> Da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jer je gospodar dao njemu da učini neke stvari koje nama na prvi pogled ljudi koji su bili oko njega nisu znali zašto je to uradio. Vi znate da je samo jedan put klanjao otkrivenije glave. Da je svaki put Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao sa kapom na glavi nama bi bilo od namaskih obaveza da imamo pokrivenu glavu. I zato kod nas u bošnjačkoj tradiciji, ne znam, možda se neki ne sjećaju, ranije nisi mogao kakvi da staneš na namaz bez bijelkapice ili bez kapije na glavi, ma kakvi bi ljudi rekli ti nisi nikla <laughs> Zašto? Zato, zato što su ljudi ranije u tim stvarima nama ne toliko, nisu toliko manifestativni, jer zašto on stane na namaz, stavi kapu, zašto? Jer je Resulullah samo jedan put obavio namaz bez bez kapi, bez otkrivenije glavi. Zašto? Da bi ukazao, kaže šta? Da bi ukazao da je i to valjan I da pokrivanje glave kod muškarca nije, nije sastavni dio namaza, nego je od sunneta. Summa efraga bi yaminihi ala šimalihi fagasala farjahu. Kaže Hazreti Mejmuna radijallahu anha, zatim je Resulullah sallallahu alaihi wasallam izlio svojom desnom rukom na lijevu i oprao je svoje stidno mjesto. ثم دلك يده بالارض a onda je ruku koju upotrebljavao da otkloni nečistoće kaže potrao od pod ili od zid jer su zidovi u to vrijeme bili od čega od zemlje i subhanallah kad gledate onaj često ulema govori o odgoju i kada gledate naše vrijeme mi tako lijepi džamija imamo kad uđeš u neke sarajevske novije džamije Naravno, ove starije džamije imaju poseban ruhanijet. Ti uđeš u Begovu, u Cerevu, posebno se osjećaš u čašijsku džamiju, u Tabački. Ali kad uđeš u ove velike džamije, subhanallah, toliko širine, toliko. Kaže jedan alim, subhanallah, kaže, ranije si imao malu džamiju. Ali ta džamija znala od kojih čovjeka koji bi hiljadu ljudi znao povesti u dobrom pravcu. Danas mi smo zarobljeni. Pazi, Resulullah s.a.v. džamija njegova bila je onaj natkrivena palminim lišćem Sagrađena od stvrnutoga blata. Od čerpića. Slama i ilovača zajedno čini te odgojili su generacije i generacije. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه a onda ide ono što vi znate da su obaveze obaveze prilikom kupanja kaže Resulullah bi izapravo svoja usta i vrlo je bitno pogotovo danas mi koji imamo i dječicu, znamo, idemo često kod ljekara, kažu da je i zapiranje usta izuzetno bitno. Jer bakcili i ovi bakterije koje su u ustima su izuzetno, mi prilikom izapiranja usta mi ujedno radimo nešto što je korisno za naše zdravlje. Allah je dragi tako da. Posebno, sada imaju bakcili i u nosu posebno se raširio se kao virus po gradu bakterije u nosu. Pogotovo kod male djece kada čovjek izapere usta i nos, to je sastavni dio sunneta Resulullaha sallallahu alaihi sallam ali je i potvrda. Kur'anski ajet, Ela ja'lemu men Zar Allah ne zna koji te je stvorio? Zar Allah ne zna koji te, je stvorio? Kad uradiš onako kako ti on preko poslanika pokazao, ti si ovo što je on stvorio, upotrijebio na način na koji je on zadovoljan i što je u konačnici za tebe korist. Kaže Resulullah je izaprao usta, izaprao je svoj svoj nos, وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ I zatim je oprao svoje mubarek lice, svoje obje ruke i oprao je svoju, svoju glavu. Zatim dolazi ovaj posljednji thumma sabba ala jasadihi thumma tanaha fa ghasala qadamay. Onda je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem oprao svoje tijelo i kaže i na, zatim na kraju bi oprao svoje noge. Mi smo stalno spominjali jer se kupa na istom mjestu gdje gdje se voda skuplja. Ta se voda poslije prospe. Ali je obaveza ako je nečistoća sišla, obaveza je da operemo svoje noge jer su bile šta bile u nečistoći. فناولته خرقة فطال بيده هكذا ولم يردها pa kaže pa mi je pa je Hazreti Mejmuna i to je lijepo ona gleda svoga muža kako se kupa da bi naučila jer je on Božji poslanik kad je završio ona požuri hoće da ga pohizmeti kaže evo ti Božji poslaniće krpa joj male stvari tako jedan mi je čovjek neki dan rekao na dženazi Kaže, vidiš li ovoga čovjeka? Kaže, vidi. Ja kaže, kad god njega vidim, men se stomak okrene. Ja kažem, zašto? Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kaže, on je bio zadužen za pomoć. Došli smo njemu, kaže, njemu na stolu Malboru. Meni mati, kaže, doživjela traumu, šok, protjerani su iz istočne Bosne. Tražimo da dadnu nešto skroz. Žena je 40 kila izgubila za manje od 6 mjeseci. Boje se za život i kaže dijelili su neku pomoć, mi čuli da ima nešto slatko da se kod njih dijeli. Došao je babu, zamolio, kaže samo za nju ako nije problem, 200 grama, 200 grama. Njemu kaže Malboro, kaže na stol. Kaže nema. I to ne može nikada zaboravi. Koliko mi tad mi je bilo 14 godina, moj vršnjak, početak agresije. Nikada tu, kad god vidi tog čovjeka. Ljudi, prelijep je Dovoljna ti je, kaže pouka, da ima ljudi koji hode na zemlji. Kad ih vidiš, smuči ti se dan. A ima ljudi koje Allah sebi uzeo. Kad pomisliš da je nekad bio među tobom, među vama, bude ti drago. Nije živ uopšte više. Najveći među njima je Resulullah sallallahu alaihi Kad god pomisliš na njega, drago ti je što je Allah počastio čovječanstvo takvim čovjekom. A ima ljudi, živi su, vidiš ga tako svojim odnosom, ponašanjem, dijelima, da kao da je mrtav. Dodala mi je Hazreti Mejmuna hrpu, pa je Resulullah s.a.v. dao i šare da je ne želi. Volem ju ridha i nije, nije želi. Ovdje također imamo i sunneta Rasulullah s.a.v. lijepu smjernicu za one koji će ako Bog da ići na umru, na hađ. Pošto je tamo lijepa klima što se tiče vrućine od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi je da se nakon abdesta i gusula čovjek posebno nešto ne posušuje. Zašto? Jer je takva klima tamo. Čovjek kada uzme tamo abdest ti dok izađeš par metara ti se već osušio. U naravno to je sunnet koji nam je obaveza da ostavimo. Zašto? Jer mi ako to uradimo, šta će se desiti? si ne posušiš, ne posušiš noge po ovoj zimi, obučeš čarape i čarape se sklase, pa onda uđeš u cipele koje su bile vani, i navučeš prehladu. Šta je sunnet Rasulullah sallallahu alaihi sallam? Sunnet je njegov da je fars čuvat zdravlje. Jer je zdravlje Allahov da. I kad te neko pita, zar se sunnet smije ostaviti, Boga mi, brate, i fars ga je nekad ostaje. Fars ti ostane. Da čuva, jer ti Allah zadužio i poslanik te naučio da čuvaš zdravlje. A kad budeš ako Bog da tamo na umri, u Mekki, u Medini, kad se abdestiš reci od sunneta sallallahu je da izađem na ovaj lijepi povjetarac i da on na meni osuši na meni da osuši abdest i to je, to je nešto subhanallah, Hazreti Alija nam je rekao el ilmu hajrum minal mal znanje ti je bolje od imetka zašto? ente tahrusul mal wal ilmu jahrusuk kaže ti pokušava sačuvati imetak a Allah daje da tebe znanje čuva. I tebe, i tvoje zdravlje, i tvoj metak, i tvoju vjeru, i tvoju domovinu. Šta čuva? Takvaluk i znanje. Hazreti Mejmuna radijallahu anha je pokazala ovim postupkom prema Rasulullahu sallallahu alaihi sallam ono što se u šerijatskom pravu naziva urf običa Ja bih vas tu podsjetio jer dolazim u vremena, alhamdulillah, naša omladna ima priliku da čita prije nekih 12-13 godina jedna mlada djevojka se udaje kaže, jel da kaže, hafze po, sunnetu Resulullah sallallahu alaihi wasallam nije žena dužna da izmeti muža. Kao ne spada to u njene obaveze. Pazite, mladići i djevojke, sastavni dio, vi ulazite u brak. Oni od vas koji nisu oženjeni, nek se dobro savjetuju jer ako dođemo do toga da se gleda šta je čija obaveza i da ljudi gledaju da sve ono što urade prema bračnom drugu dobro naplati i dobiju za uzvrat, to nije onda brak. To je onda firma. Ti ćeš meni. To je onda trgovina uslugama. Evo vidite da je Hazreti imuna, Hanuma Resulullah sallallahu pokazivala i ljubav prema svome suprugu tako što je hizmetla svoga supruga, a jednako tako Hazretija Iša nam kaže, kada god bi Resulullah sallallahu ušao u svoju kuću, prvo što bi uradio pomagao bi svoje ukućane. Šta god da ukućani rade, jel kuhaju, Resulullah bi pomogao da se kuha. Jel raspremaju, Resulullah bi pomagao. Sam je svoju odjeću šio. On nam je uzor. Nemojte, nemojte, da, nemojte da idemo putevima i stazama pa ćemo nakon 5, 10, 15 godina reći vidi ovo stvarno ne funkcionira. Ali ko će ti vratiti 15 godina života ili 20 godina života? Još sam jedan hadis planirao jer je tema tema je vrlo često zastupljena među to je 267. hadis kaže babu ida džana summa ad wa man dara ala nisaihi fi huslin wahid kaže poglavlje nakon odnosa nakon odnosa intimnog odnosa intimni odnos dakle u stanju džunupluka i kaže dalje u poglavlju kaže onaj koji bude sa svojim suprugama u jednoj u jednom kroz jedno kupanje hoću ovdje da jer ovo je tema koja se često da pročitam ovaj hadis i samo da kažem tu jednu misao da, da malo o njoj razmislim حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال zakertuhu li Aisha fa qalet. Kaže Muhammed ibn Bešar od Ibn Ebi Adija i Jahje ibn Saida od Šobe od Ibrahima Ibn Muhammeda Ibn Muntešira od njegovog oca Muhammeda Ibn Muntešira kaže spomenuo sam tu Aiši Da li čovjek mora kada ima jednom intimni odnos sa svojom suprugom ili supruga sa svojim mužem, da li se mora okupati prije nego što imaju drugi put odnos? Kad spomenuo sam to, Hazretija Iši, pa je rekla, i gledajte ovo Allaha vam drago, stalno se nama imputira da u vjeri, kaže vi u vjeri ove intimne stvari vi ne želite da spominjete. Ovo je sahih imama Buhari. Najvjerodostojnija zbirka nakon, nakon Kur'ana. Poglavlje čitavo je o intimi, o odnosu između muža i žene. Tu nema, nema stida u tim stvarima, one se nauče. I o njima se može slobodno govoriti, slobodno se može savjetovati sa ljudima koji imaju iskustvo, i sa ljekarima, i sa ljudima koji su ispred tebe 30-40 godina. Naravno da se možeš savjetovati. I kaže, pitao sam ovo Hazretja Išu, da li je potrebno, da li? Kaže, jerhamullahu eba rahman Kaže, Allah se smilovao ovome Ebu Abdurrahmanu. Kaže, kuntu u Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam fejetufu ala nisaihi pa bi Resulullah bio kod svih svojih hanuma i ovo je muđiza Resulullah sallallahu alaihi sallam on je obišao sve svoje supruge u, jed, u jednoj večeri Thume yusbihu muhrimen jendahu tiba. A onda bi osvanuo, kaže, kao muhrim, znači da obavi hađ ili umru, i kaže, na njemu je bilo mirisa koji se nije saprao. Dakle, hoće kazati da je dozvoljeno da je dozvoljeno imati intim u jednom gusulu, u, jednom, znači bez gusula između dvije intime ili tri ili četiri. Ovdje hoću posebno da jednu stvar, jer se ovdje spominje ono što je karakteristika Resulullah sallallahu alaihi Vi znate da je njemu gospodar dozvolio više žena nego i četiri, više supruga nego četiri. U učenju islama, muškarcu, muslimanu je dozvoljeno da oženi do četiri supruge. I sada ima jedan detalj. Ovo je toliko česta tema da sam namjerno htio ovaj hadis da pročitam i samo jedan hadis sa vama da podijelim, a nikad ga nisam čuo da ga je ikad iko spomenuo. Nikad, ja ga nikada nisam čuo. Vjerodostojan hadis. O ovoj temi gotovo da nema sjela da se ne priča o tome. Muškog sjela, naravno. Ne znam kako je. <laughs> I kad sjednu, ja im poredam. Kažem im, gledajte, idemo na sjelo, ja budem gladan. I kažem je do sebe, ah, babu, slušaj. Prvo će pričati o politici. Pa će onda pričati o višeženstvu, a završit će u džinima. I onda, onda mi sjednemo. Onda sjednemo. Ja gladan. Imao predavanje, ovo ja sjednim alhamdulillah, ne stidim se po pitanju hrane. Kad ti dođem kući, ješću. Ona, i ti meni ako Jedim oni počeše politička stvar. Jel da kaže, teško je. Pa vidi ovo, pa vidi ono. On meni. <laughs> Rekao sam ti, nema šanse da nas to maši. I pogotovo, pazi, imaš fakultet humanistički. pa gledajte, tehnički fakulteti su bitni, ali humanistički, političke nauke, pravo su izuzetno bitni također. Jer oni gradi odnose među ljudima. I zato imaš političke nauke da neko nešto uči pa da nešto kaže. A danas možeš naklapat, brate, pa... Jer ne i u konačnici nemaš ni odgovornosti. I nastavim ja jest, ni do kolača nisam došao. Tek prešao na drugu hranu. Jedan, još alim, da ga Allah dragi uputi i počne priča to, više ženstvo. Kaže on, Nastavimo. Dok sam ja do kolača došao, on su ušli u džine. Jer tu svaka nana, svaka baba, svaka, svaki dedo, svak more pričati i svoja iskustva i šta je čuo i šta mu je neko prepričao i šta. Pazi, to je toliko, pazi, to je tako, da kažem, e, neuhvatljiva oblast da u njoj svako može biti pametan. A šta, pazite, šta je problem? To zna se desiti, to je vrlo ozbiljan problem u životu čovjeka kad se desi. I zato moj vam je savjet, obratite se tu u Leme, a ne ovako na sjelima, umjesto da se priča koji ćemo hajrat zajedno rad. Volan, gdje nam je omladina? 75% omladine u srednjim školama konzumira alkohol. Pa to su moja i tvoja braća, ako ne samo po vjeri, nego u tome i da insan je čovječ. Insan je. 75% u Bosni i Hercegovini djeci u srednjoj školi konzumira alkohol. Ne vidi u tome ništa loše. A, a tema je politika više ženstvo i džin. Ko je, odgovoran za to? moram vam spomenuti jedan detalj. Koliko je alkohol poguban? Neće to u zapadnim medijima jer oni stalno loše stvari guraju u zapečak. A kod nas obrnuto, kod nas mediji stalno loše stvari guraju naprijed. Zašto da kaže joj vidi kako je život u Bosni i Hercegovini težak, mračan, mučan. Dok sam bio nedavno u Njemačkoj, čovjek mi priča, u Novnama je bilo njihovo da se čovjek napio i u stanju pijanstva zaklao troje svoje djece. Kaže, kad se otrijeznio, kad je vidio šta je uradio, htio i onda se ubi. A naravno to je u zapečku. Da se to u Bosni desilo. To je bilo na prvoj stranci. I nikad niko ne bi rekao, daj da objasnimo mladim ljudima što znači alkohol. Ima ljudi, Allah i počastio pa se Allahu vratili nakon alkohola. On će ti bolan reći. On će ti ispričati šta to znači bolan. I Zašto ovo završavam? Zato što je ovo vrlo, vrlo tema koja, se upotrebljava čak od strane nemuslimana da se meni je najveća mučiza Resulullaha u porodičnom životu. To što je on uspio sa svojim suprugama uspostaviti takvu pravednost, takav odnos ljubavi i poštovanja, da su one, Hazretija Iša, kaže, Hanuma Resulullaha, Ebu Bekrova kćerka, ali kaže, ukopajte mene pored mojih sestara Hanuma Resulullaha. Nikakve zavisti, nikakve zlobe među njima. Zamisli ženu koja ima još jednu ženu njen muž ima i ona kaže ukopaj mene pored nje. Allah. I kaže pored moje sestre. Ali hoću koji hadis hoću da vas spomini. Nikad ga niko ne spomini. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Men kanet indahum ra'atan felem jadil Onaj kome Allah dadni, da kod njega budu dvije supruge فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا Pa ne bude pravedan među njima. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلُ Doći će na sudnjem danu kao pola čovjeka. Neće ga Allah proživjeti niko čitavog čovjeka. Ponovit ću hadis na bosanskom. Onaj ko bude imao dvije supruge, pa ne bude među njima pravedan. Gledajte, kaže se Allah dozvoljava više ženstvo. A gledajte Hazreti Pegambera Resulullah šta kaže. To je toliko ozbiljna i toliko toliko opasna, opasna tema da Resulullah kaže onaj ko bude imao dvije supruge pa ne bude među njima pravedan između ostalog zna se dan njen dan je nema haram je da budeš sobom kad je od ove dan jednom ako to uradiš kako će te Allah proživjeti pa kaznati počinje prije nego što je polaganje računa čovječ svi te vide proživjete na sudnjem danu svi te vide ko po kaže strana će mu biti odsječena onaj ko bude imao dvije supruge pa ne bude pravedan među njima doći će na sudnjem danu ko pola čovjeka ovo sam htio da vam kažem zašto pogotovo oni ljudi koji olahko u ove teme ulaze jedan od njih se oženio i moj adet ja se čestitam Allah mu Varkula, jel druga ili treća supruga ne znam ja Allah mu kaže od mene nemoj ti mene glad ja sam kaže neozbiljan čovjek sad gledam u njega, ne znam, li mu udario šamar stariji od meni. Mislim, zaista, tako, tako nešto reći, ja čestitam, ja bih volio da je u našoj državi urađeno, da je to uređeno, da, se može, da je zakonski, pa da te žene imaju zaštitu. I to treba, trebamo mi lobirati oni koji napravite, nek zakon to dozvoljava i neka je uređeno, nek je žena zaštićena, nek su njena djeca zaštićena, nek se taj brak, sada će biti priče i vidjet ćete o, homoseksualizmu i priznavanju njihovih braku. Nek se to uredi. Ali ja, njemu kažem šta nisi ozbiljan? Ti si abab, za moj pojam preozbiljan. Jer znam si da dođeš na sudnjem danu, ne da ti dođe njen babo pa da kaže majmune jedan ba, šta to radiš? Kako ćeš nepravedan prema njoj biti? Kako ćeš je zapostavljati? Nije doći ti pejgamber sallallahu alaihi pa će reći ti si nju po mom sunnetu oženio, jel? On će se s tobom raspravljati oko njih. Kako ćeš kad ti gospodar kaže, povrh svega toga? Kako ćeš? Kako ćeš odgovor dati? Valja pravedan bit. To je nečije dijete, to je nečija kćerka, bola. Neko je bdio nad njom kad temperaturu ima, kad je nešto zaboli. Ti si uveo nju u svoju intimu i ona je tebi postala dio tvoje intime, a ti kažeš nemoj mene gledati, ja neozbiljno. Zapamtite ovaj hadis, kad god se o toj temi govori. Samo reci, Muhammed sallallahu alaihi je rekao, onaj ko bude imao dvije supruge, pa ne bude među njima pravedan, neka zna da će biti proživljen ako pola insana. Ja molim gospodara da nas počasti da ozbiljnim temama ozbiljno razgovara. Da nas sačuva od svakoga zla, posebno zla naših protiv. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vatre. Molimo te, gospodaru, najvećim imenom Tvojim da budemo pravedni u svim svojim djelima. Gospodar, naš, zaštiti nas od zuluma na ovom i na budućem svijetu. Gospodar, naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dobrom i da nas sačuvaš od svakoga zla. Gospodaru, ne dozvoli da ikom je zulum učinimo pa da na sudnjem danu za to odgovaram. Sačuvaj nas od zuluma za koji ćemo odgovarati na sudnjem danu. Počasti nas da nosimo dostojanstveno ime muslimani i muslimanke i da sa tim imenom ako Bog da preselim. Gospodaru naš, molimo te da u mjesecu Evelu što više salavata donosim. Gospodar naš neka na našim ustama što češće bude riječ Alhamdulillah. Gospodar naš počasti nas da čitamo iz života Tvoga miljenika Muhammeda. Molimo te gospodaru zaštiti nas i umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Gospodar naš pomozi našoj braći u Siriji sačuvaj njihove živote. Gospodar naš uduljio se zulom koji im se čini pa te molimo da ubrzaš pobjedu njihov. Gospodaru naš ukloni one koji zulom muslimanima čini. Gospodar počasti nas da nas vodi najbolji među nama, zaštiti nas da nas vodi najgori među nama. Gospodar naš počasti nas, naše potomstvo da obavljamo namaz, da budemo od onih koji su tebi odani. Počasti nas da širimo istinu, širimo dobro i širimo ljepotu vjeri. Gospodar naš, vjera je lijepa pa ne dozvoli da mi svojim dijelima je uprljamo. Gospodar naš, oprosti nama, roditeljima, našima, braći, sestrama, prisutnim i odsutnim. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.